mīlēt un atdot visu Dieva valstības dēļ. Ko tas nozīmē? Vai mūsdienās tas ir iespējams, un vai tas varētu būt tavs aicinājums? Priesteru un konsekrēto personu liecības par atbildi Jēzus aicinājumam, atstāt visu un sekot viņam, raidījumā Aicinājuma ceļš, Dievam veltīta dzīve. Katra mēneša 2. un 4. ceturtdienā pulksten 16.10. Slavēts Jēzus Kristus, Kristus ir augšām, augšām cēlies. Pat Jēzus ir augšām cēlies. Mīļie radio klausītāji, studijā ir ēterā raidījums Aicinājuma ceļš, Dievam veltīta dzīve. Un mūsu viesis šodien ir Liliāne Bertrāna, kustības prosanktitāte apustuliskā oblāte. Mīļi, sveicam tevi raidījumā. Jā, prieks būt šeit. Paldies, ka atradi laiku būt kopā ar mums un pastāstīt par savu aicinājumu. Kā ierasts, iesāksim ar nelielu vizītkarti. Liliana Bertrāna, kustības prosanktitāte, apostoliskā oblāte, dzimusi Dienvidu Beļģijā, nelielā ciematiņā ticīgā ģimenē, kura bija svētīta ar trīs bērniem. Pusaudas gados sapņojusi pārņemt sava tēvāmatu, govju tirzniecību – Tomēr, paklausot tēta ieteikumam, pabeigusi augstskolu, kur studēja valodas un ekonomiku. Pēc studijām strādāja skolā, palīdzēja tētim un arī aktīvi trenējās bowlingā un pat bija iekļauta Beļģijas komandas sastāvā. Tomēr kādā brīdī, par ko noteikti plašāk runāsim šajā raidījumā, nolēma veltīt savu dzīvi dievam konsekrētās dzīves ceļā. Jau vairāk nekā 20 gadus dzīvo un kalpo Latvijā. Māsa Liliāna Tu esi apustuliskā sekulāra institūta prosantiktāte oblāte. Vai tu vari paskaidrot, ko nozīmē vārds oblāte un kas ir sekulāra institūts? Jā, noteikti. Tad eh, oblāte, un ir viegli skaidrot eh, šeit Latvijā, piemēram, kas ir oblāte. Belgijā mums nav tāds īpašs vārds, bet eh, Belgi, um, Latvijā mēs teiksim tā, izmantosim oblāte vārdu arī Ziemassvētkos laikā. Mums ir oblāte, ka mēs salauzam un tad uh, novēlam kaut ko kādam citam cilvēkam. Un oblāte tiešām nozīmē upurētā. Tad uh, apustuliskās oblāte nozīmē, ka cilvēks ir um, veltīta vai upurētā, lai kalpotu nu, apustuliskais, tas ir apustulāts, runāsim par to vēlāk arī. Um, bet tas nozīmē, ka mēs kā oblāte, mēs upurēsim savu dzīvi, uh, lai kalpotu cilv cilvēkiem. Un uh, dibinātājs Džakvintā izmantoja šo, šo nosaukumu arī tāpēc, ka uh, tēvs Chevrier, kas bija uh, franču priesteri, viņš arī teica, uh, būtu labi, ka kristietis, bet nu, vēl vairāk konsekrēti cilvēki, ļauj sevi ēst. Tas nozīmē, tāpat kā mēs laužām oblāte, uh, Eh, cilvēkiem ir tiesības arī mums laust un uh, ēst. Un uh, eh, dibinātājs savā mūsu garīgumā arī teica, ir svarīgi, kā cilvēki jūs kļūstiet kā labu maizi, ko cilvēki var apēst arī. No, tas ir par uh, oblāte. Tagad sekurāri institūts. Uh, Um, un arī kāda atšķirība ir ar uh, kongregāciju. Piemēram, jā, tas jā. būtu ļoti svarīgi mums <laughs> zināt. jā, jā. Uh, sekulāra institūta uh, tas vārds nāca no latīnu uh, valodas. Uh, sekulum tā nozīmē pasaule. Tā nozīmē, ka uh, mēs dzīvojam pasaulē. Mēs neesam ārpus tā, bet mēs esam pasaulē, būdams ne no pasaules, protams. Ja, eh, ja mums ir mēs esam konsekrēti, tas nozīmē, ka mēs veltījām savu dzīvi dievam, bet mēs palikām kā lai. Tāpēc šeit um, ne, nav labi arī uh, runāt par māsām, piemēram, jā. Jā, es tieši gribēju jautāt, kā man te uzrunāt, oblāta vai māsa? Vai oblāte. vienkārši oblāta, oblāte. vai tikai Liljāna? nu, jā, tā kā mēs oblāte labāk, ļoti jā. sen pazīstam. Tad es neteikšu esam, oblāte, Liljāna. Liljāna, Liljāna ir labi. Jā, jā, jā. jā. Eh, citur nu, cilvēki mūs sauc ar savu vārdu, tad jā. Eh, Liljāna vai Rita, ko jūs zināt arī šeit, Hello. Eh, Latvijā. Tad nevarēja sarežģīt savu dzīvi. Esmu Liljāna un viss. Jā. Tā paliku. Uh, Uh, bet sekulāra institūtā nozīmē, ka cilvēki dzīvo pasaulē, uh, būdams arī konsekrēti. Uh, tad konsekrēti lai, lai tas ir visi nu, mīlestīgi cilvēki, <laughs> ja, ja varam teikt to. Um, un tad mēs palikam kā lai, bet mēs veltījām savu dzīvi uh, dievam, lai kalpotu cilvēkiem. Un uh, atšķirībā ar uh, kongregācijām, piemēram, uh, Eh, sekulārā institūtā ir iespējams dzīvot kopienā vai nekopienā, ārpus kopienā. Uh, eh, bet tie, kas dzīvo oblāte, kas dzīvo ārpus kopienā, viņa, viņai ir arī um, solījumi, tāpat kā mēs, trīs solījumi un uh, eh, apostulāta apsolījums, par kuru runāšu vēlāk. Um, un um, tad, bet viņas nedzīvo kopienā. Kāpēc? Un tā ir kā, mm, teiksim, tā gandrīz izņēmums, ir īpaši um, ehm, sekulārā institūta sākuma, kāpēc uh, mums ir kopīga dzīve, tāpēc, ka dibinātājs gribēja, ka um, būs vieta, kur ir formācija, tas ir viens, uh, visie, visām oblātēm sapulcē uh, Betānija sauc mūsu centra, uh, um, dzīves centrs. Um, un uh, tad formācijā mēs saņemsim Betānijā. Um, ehm, un arī lai būtu oblātes, kas ir misionāri. Nu, protams, tā, eh, Mums ir arī ir iespējams, ka mums ir um, pastāvīgs darbs, bet uh, parastā oblāte, kas dzīvo kopienā, viņiem nav. Lai būtu sūtīta kaut kur citur, arī ārzemē. Mm, jā, paldies. Jūs jau sākat stāstīt par jūsu kustības garīgumu. Uh, varbūt tas arī tā plašāk, kad ir tieši kustība sākusies, kāda ir tā struktūra. Uh, labi, jā, tūlīt runāšu par kustību, uh, bet gribu arī, lai cilvēki var labāk saprast atšķirības starp māsām un, un mēs, konsekrēti, lai uh, varam teikt, ka māsas ir redzamas. Uh, parasti viņām ir tērpa, mums ir nu, parasti apģērbi, tāpat kā normāli cilvēki. Uh, kāpēc? Um, māsas ir kā svece. Un tad var redzēt viņu, un viņas atgādina arī par to, kā Jēzus um, uh, pasaules beigām atgriezīsies. Un arī bez vārdiem viņas, liec, viņas liecina par to. Mēs esam kā raugs uh, maizē. Un uh, raugs, ko viņš dara? Nu, viņš padara maizi ļoti garšīgi. Nu? Kad nav rauga, tad ir, ir tāds Plāciņš, jā, kas bezgāša gandrīz. Mēs esam aicināti būt rauga pasaulē. Tagad par, par kustību, um, prosanktitāti un um, gan garīgums, gan uh, struktūra. Prosanktitāte nozīmē par svētumu, atkal latīnu valodā. Uh, par svētumu tas nozīmē, ka visi mēs esam aicināti uz svētumu. Un mēs izvēlamies, kustības loceklis izvēlas liecināt par to pasaulē, gan ar vārdiem, ar dzīvi, ar um, arī darbiem. Un um, ir dažādi veidi, ja runāsim par struktūru, ir dažādi veidi, kā mēs varam piedalīties kustībā. Viens veids ir kā draugs, vai draudzene, jā, kustības draugi vai kustības uh, asociētie locekļi. Kādā atšķirībā draugs, viņš zina, ka viņ, viņiem ir aicinājums uz svētumu uh, un lūdzas par to. Asociētie locekļi, viņi arī darbojas konkrētā veidā. Tad ne tikai lūdzas ne tikai atbilde, tas ir tas pamats, ja, uz eh, svētumu, uz aicinājumu svētumu, bet arī vēlas kā citi to zinātu un atbildētu. Mm -hmm. Lielāka atbildība jau tāda iesaiste lielāka <laughs> līdz ar to, jā. Nedaudz, jā, jā. Uh, bet eh, tas bet ir tiešām savs. aicinājums, jā, jā, jā. jā. Un uh, kustībām, teiksim, tā vidū ir arī konsekrieti un tie mēs esam uh, apustuliskās oblātēs. Uh, eh, tas nozīmē, ka mēs esam kustības locekļi, uh, tāpat kā visi pārējie lai, un uh, kustība šeit Latvijā, uh, kā, kā prezidents mums ir viens uh, direktore, teiksim tā, uh, viņa ir uh, lai. Mēs ne, kā oblāte mēs neesam, vad, mēs esam vadībā, bet ne uh, no priekšgalā tā. Uh, Ehm, un tāpēc kā kustībās, kā ar lajiem. Mēs esam kā palīga. Mm -hmm, jā. Nu, jā. Interesanti, to es nemaz tā nezināju, ka, ka, jā, ka centrā arī ir laja patiesībā jūsu kustībām. Jā, mm -hmm. Mhm. Un to Jā. es arī kā misionāra, kas ir atvērta, nu, dzīvo Betānijā. Katru māju sauc katrā valstī Betānija. Jā, jā. jā mhm. un tad jā, jā, jā. Rīgā arī ir sava Betānija un formācijas centrs. Jā. Mm -hmm. uh, un uh, ir, ir interesanti, ka Betānijā uh, no, tā ir arī no, no evangelijā. Dibinātājs to gribēja, tāpēc, ka tur bija gan Marta, gan Marija. Mm Un mūsu aicinājums gan eh, kā kustība locekļi, gan kā eh, apustuliskās oblātēs ir tiešām dzīvot divas dimensijas, kas ir lūkšanā un apustulāts. Un tad eh, mēs varam teikt, ka Marija ir vairāk lūkšanas cilvēks, un, un Marta tas apustulīskais cilvēks. Um, Nu, varam arī runāt par Lāzaru, bet šeit paliksim pie Marta un, un Marijas. Jā. Um, un tad, eh, kas ir būtiski eh, garīgums? Garīgumā, kā mēs apzināmies savā, savā dzīvē, kā Dievs mūs mīl un mūs mīl daudz. Eh, tāpat kā Jānis savā evanģēlijā teica, Dievs tik ļoti mīlēja pasauli. Tad Dievs mūs mīl daudz, un es vēlos atbildēt uz to, un es vēlos arī, kā citi cilvēki atbildētu uz to. Un uh, citas um, svētā raksta vietu, kas uh, ļoti uzrunāja dibinātājs, tas ir arī mans lāpsts. Uh, gan mans lāpsts um, samariešu no kopā runādāms ar samariešu sīvieti, gan um, ehm, uzkrustām un tas man slāpst, uh, eh, viņš teica, ka Jēzus tajā brīdī, gan runādams ar samariešu sievieti, gan uz krustā, viņš, uh, viņam slāpēs ir pēc mūsu mīlestības. Un tad mums jāatbildē uz to, kad mēs atklājām tik daudz Dievs um, slāps pēc manu mīlestību, man jāatbildē uz to, un man jāatbildē maksimālā veidā, un tāpēc svētums. Mēs svanojam pasvētajiem. Tad jūsu dzīve, arī nu, katra cilvēka dzīve patiesībā, bet varbūt eh, tie cilvēki, kas ir atbildējuši šiem aicinājumiem, jūsu kustībā, ir kaut kādā īpašā veidā sajutuši šo jēzus aicinājumu, atbildēt viņa mīlestībai, cenšas to izdīv, izdzīvot. Nu jā, bet arī minēja par aicinājumu svētumu. Bet vai mēs. Uh, jau drīkstam varam pajautāt arī tieši par tavu aicinājumu, kā tu saklausīji. Jā, obligāti. <laughs> Jā, jau šobrīd. nu, varbūt, ka tu vēlēsies kaut ko pateikt par tavu kustību, varbūt, ka mēs pie tā varam atgriezties tālāk, bet ja mēs nonācām tieši pie šī, pie Jēzus mīlestības un, un atbildes viņam uz viņa mīlestību ar savu dzīvi, kā bija tev? um, <laughs> no, nu, īsumā par sevi. Uh, Eh, esmu mm, piedzimusi vienā katoļu ģimenē, kur bija trīs bērni. Um, un eh, tētis un mamma, un tad mēs eh, kopā nu, ļoti, ļoti cieši dzīvojam kopā. It īpaši tāpēc, ka uh, tētim bija uh, tāds, uh, tāds darbs, govju tirniecību, um, kas man ļoti patika, brālim arī patika, un tā. Un tas eh, apvieno arī mums. Un ne tikai, ne tikai darbs, bet arī um, tas, um, mēs fanojam par bowlingu, un tad uh, tas apvienoja arī Jā. <laughs> mūsu ģimeni. Uh, tad tālāk, uh, nu, no, katolu ģimeni, katolu vide, uh, Dienvinu Belgijā tajā laikā, kad es, uh, es dzīvoju tur, um, un tad bija normāli, nu, no, es biju kristītā, tajā pašā brīdī, kad es piedzimu, tas, tas bija arī pašs stāsts. Um, tad pirmā komunija, iestiprināšanas, nu, viss kā, kā ierast, teiksim tā, tajā laikā. Tad bija pusaudžu vecumā, nu, es gāju uz baznīcu, tāpēc kā draugiem gājā, uh, Un, eh, un it īpaši tāpēc, ka pēc misēs, nu, kāds mazāka ciematiņā mums ir, eh, nu, Beļģijā tas ir raksturīgs, baznīca un 100 vai 200 metri attālumā ir kafejnīca, kur ir eh, arī bowling. Un, un tāpēc man bija iemesls iet uz misē, lai satiktu ar draugiem bowlinga pēc tam. Nu, labā motivācija, es teikšu tā. Un, um, un tad, bet bija tas tomēr... Um, punkts, uh, kas, kas bija uh, ļoti svarīgs manā dzīvē. Uh, eh, mana māsa, ka, kas ir ļoti laba māsa, uh, viņa mums ir ļoti uh, laba attiecība arī. Um, viņa ir arī konsekrēta tagad. Uh, no, nu, viņa iestājās citu institūta pirm, divi gadi pirms manis. Un, uh, no, nu, viņa pamanīja, ka tomēr es. Um, pa daudz iesaistos eh, buļļā vai, vai tirniecībā. Un teica, nu, būtu labi, ka tu nāc uz rekolekciju. Un es teicu, nu, Marijā, tas ir tavs izvēle, <laughs> man ir citi, <laughs> citas lietas, kas man eh, patīk un tā. Uh, bet nu, vienreiz es teicu, ok, labi, es piekrītu. Un kāpēc es tādu par to? Tāpēc, ka uh, tas bija tiešām svarīgs uh, Eh, brīdis manā dzīvē, jo tajā rekolekcijā es neatceros, kas notika un tā. Mēs bijām ar, ar studentiem nu, universitātē tajā laikā, um, un priesteris runāja par mīlestību, eh, par dievu, kas mīl. Um, un es atceros tas, kas notika manā sirdī. Eh, tā bija, ka es salīdzināšu to ballītē. Um, nu, jauniešu ideju tajā, um, tajā vakarā um, viens jaunietis piecelās un saka uh, visam meitenēm, es jūs mīlu. Nu, es nedomāju, ka tas ietekmē daudz tam meitenēm, bet uh, tajā pašā laikā, tajā pašā vakarā viens zēns iet pie vienu meiteni un saka, es tevi mīlu – Es domāju, ka ir liela atšķirība. Līdz tam es zināju, ka Dievs mīl visus, bet visus, un it īpaši šeit, kad mēs runām, mēs aicinām visus, tas nozīmē visi, bet ne mani, ja? Um, bet uh, tajā brīdī es saprotu, ka Dievs mani mīl, mīl daudz un personīgā veidā. Un no turienes... Um, Man nāca spontāns teikt uh, Dievam, no labi, es izdarīšu no savā dzīvi, ko tu vēlas. Ja tas ir laulāti, tas ir labi, nu, draugs man bija, ik pa brīdi bija, nebija un tā, um, bet es daudz mīlu bērnus, tas ir fakts, tad es zināju, ka man būs ģimene un daudz bērnus, un um, Bet, nu, ja tas ir ģimenes locekļi, tas ir labi, ja tas ir konsekrēti, ir arī labi. Es gribu darīt, ko tu vēlas, tāpēc, ka es saprotu, ka uh, Dievs mani mīl, tas nozīmē, ka viņš, būs, ka viņš vēlas, ka es būtu laimīga. Un tad, um, un es gribēju būt tāda, tad uh, es um, nonēmu darīšu, ko tu vēlas. Un, eh, bet eh, tajā pašā laikā es arī no nu, starpēdiņas tirgoju ar Jēzu. Eh, teiksim tā, es teicu, es darīšu trīs lietas. Parādi man, ko tu gribi no manis. Um, pirmā lieta, es iešu uz misiju katru dienu. Uh, otrā, es lūkšos rūža kronī katru dienu, nu, tāpēc, ka man ir ļoti labās attiecības ar Mariju. Uh, Un um, es um, veltīšu klusuma lūkšanā uh, eh, kādu laiku katru dienu. Un es izvēlējos tā, ka es trenēju vismaz divas stundas dienā bolingā, tad es domāju, nu, nebūtu labi piecas minūtes dievam, ja? <laughs> Tad uh, eh, nolēmu nu, viena stunda uh, klusa lūkšanā pārdomādams par, par evangeliju vai par, par bibeles fragmentu un tā. Uh, Um, un tad es teicu, Jēzu, tad tu man saki, ko tu gribi. Un tad es pavadīju gandrīz pusotru gadu tādā garā, ar ehm, nu, augšā lejā tā bija. Protams, es turpināju savu dzīvi, darīt, ko es darīju. Tas nozīmē govju tirniecību, bet tas nozīmē arī skolotāju, tāpēc, ka es dabūju diplomu tajā laikā un tad. Um, strādāju arī skolā. Un, uh, un tad bija jā, tāds brīdis, kā Es saprotu skaidra veidā, ka Dievs mani aicina uz konsekretu dzīvi. Tā bija caur svētajiem rakstiem, nu tā ir. Um, Jāņa evangelijā, 3. nodaļā, 16. pantā, kur ir rakstīts, ka Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka viņš deva uh, savu vienīgu uh, dēlu. Un tajā brīdī es saprotu, uh, Eh, es došu Dievu savu dēlu pasauli, bet tagad es došu savu dēlu tev, viņš būs tavs vies un tas būs uz mūžu. Un man bija tāds prieks, nebija tāds satraukums, tagad kas notiek, o, mamma mija, no? Nu, uh, eh, ne, bija prieks un miers. Un eh, kad es saņēmu to atbildi, es biju um, cent, viena centrā Briselē. Un, um, un tad, nu, lai būtu īsu, uh, tā bija prosanktitāte centrā, un uh, tur bija arī klātesošs uh, Guglielmo Giaquinta, nu, oh. no dibinātājs. Uh, tāpēc, ka <laughs> Jā, tāda sagadīšanās. jā, jā, jā. No nu, dievam ir humors. Tā man patīk arī. <laughs> um, un tad, uh, jā. Viņš bija tur, un es prasīju runāt ar viņu, tāpēc ka es, es jūtu, man jādalās ar kādam cilvēkam. Bija arī oblāties tur, bet es nezināju tik daudz viņiem, lai runātu par tādām nu, būtiskām lietām ar viņiem. Nu, Džakvinta es nekad nesatieku ar viņu, es zinu, ka viņš bija e, itālu biskaps, bet nu, es nezinu, ja viņš runā franciski, bet nu, vienalga. Es jūtu, tas ir tas īstais cilvēks, lai runātu ar viņu. Un tad um, es eh, prasīju viņiem, uh, es dzirdēju, ka tu dibināji kaut ko, ko tu dibināji, tad viņš runāja. Uh, viņš runāja franciski. Tas bija mm, labi. Cik labi. Tajā laikā <laughs> es nerunāju itāļu valodu. Un, um, un tad viņš stāstīja, un, bet bija tāds brīdis, viņš teica, nu, tu gribi, ka es, um, tu gribēji runāt ar mani, uh, par ko tu gribi runāt, ko tu gribi teikt. Un tad es stāstīju visu, kas man notika iepriekšā vakarā. Un viņš teica, nu, ļoti labi. Uh, dievs darbojas tavā dzīvē, um, tas, ir, tas ir labi, bet uh, tu nevari dzīvot savā aicinājumā gaisā. Tev jāiztieno to kaut kur. Un es teicu, o oh, jā, bet es nedomāju prasīt Jēzum, kur viņš grib. Tad viņš man teica, otrais jautājums tajā laikā, uh, tu man lika runāt par institūtu, ko es dibināju, vai tu domā, ka tas ir šajā institūtā? Es teicu, jā. Nu, es nezināju neko par institūtu un tā, bet mm -hmm. uh, nu, es jūtu, jā, teikt jā, tāpat kā Marijā, un tāpēc es teicu, ok, labi. Un tad pēc um, pusotru, ne, pusotru gadu, jā, apmēram tā, es iestājos institūtā un tā tālāk. Paldies par tavu atbildi Dievam. Patiesībā es tā klausoties arī abrīnoju, ka tu minēji, ka tu tā kā pati izdomāji iet nu, uz misi, klusuma lūkšanā veltīt katru laiku rožu kroni. Un, nu, man liekas, ka ļoti dažkārt esmu dzirdējis, ka tieši to iesaka, lai aicinājumu izzinātu. Tu tā kā, laikam, intuitīvi pati pie tā <laughs> kaut kā sajūti, ka tā jādara. Uh, Mm -hmm. Jā, un arī pēc tam, kad tu minēji, ka tev bija tāds iekšējs miers un prieks, kad tu dzirdēji dieva atbildi. Paldies par šo skaisto dalīšanos, un tagad dosimies muzikālajā pauzē. Eh, Lilijāna, vai tu varētu padalīties, kāpēc šāda dziesmas izvēle? Eh, jā, nedaudz. Pirmkārt, ir franču valodā. Eh, ļoti atvainojos par to, bet es domāju, ka mūzikā caur mūziku var arī just, kas ir tur iekšā. Ehm, tā, tā ir dziesma, kas ir vairāk franciskāna garīgumā, tad es domāju, ka jums patiktu. <laughs> un eh, tas nosākums ir um, skatīties, nu, kontemplē Dieva pazemību un upurē savu sirdī viņam. Un eh, tādā garā tiešām tas ir starp uh, eh, pazemībā un uh, un arī uh, atdot sevi dievam, teiksim tā, nu, īsā, īsā versijā, bet, nu, ja vajag, es sūtīšu arī tūkojumu, tāpēc, ka uh, tiešām ir vērsts, es nezinu, ja kāds varētu tās tūkot un ielikt ar muziku, es zinu, ka tas ir grūti, bet uh, būtu vērts uh, dziedāt arī latviski šo dziesmu. Paldies, tā kā uzrunājoši, uzrunājoši vārdi un arī mūzika. Uh, Eh, saki, kā uz tavu lēmumu iestāties eh, sekulāra institūtā reaģēja tava ģimene, ko viņi teica? Jā, Aha. jā tas ir ļoti interesanti. Um, mammai teica nē, skaidra veidā nē, nekādā gadījumā. Uh, tētis viņš ir nu, mierīgāks un teica, nu, redzēsim, gaidīsim, uh, tu palīdzēsi savu brāli um, iztenot uh, savu aicinājumu, teiksim tā, tas ir eh, darbs, eh, tāpēc, ka viņiem bija 16 gadi tajā laikā un eh, viņiem vēl nebija tiesības un tad, lai um, iztenot uh, govu tirgošanas vajag arī mašīna, tad es um, un kravas mašīnas arī, un tad es palīdzēju viņiem, un tad es teicu, tu palīdzi brālis, un tad tu vari darīt, ko tu gribi. Nu, starpedin askotu gribi. uh, eh, bet mamma nē, ļoti asi reaģēja uz to, un eh, es, es saprotu, kāpēc. Tāpēc, kā viņai bija, nu, mēs esam trīs bērni, divas meitas un viens brālis. Un uh, es domāju, ka mammai ir būtiski, lai būtu mazbērni no meitām. Uh, eh, nu, nu, nu, dēļ tas ir savādāk, jā. Ja? Un tā kā mana māsā bija jau konsekrētā, tad otrā viņa teica, nē, pietiek ar vienu ģimeni. <laughs> nu, tas ir arī saprotams, bet eh, nu, pēc desmit gadiem viņa man teica, es redzu, ka tu esi laimīga un eh, kas ir vēl svarīgākais mātei, nu, redzēt, kā bērns ir laimīgs. Viss. Tad viņa, jā, jā, jā, tad viņa tā pieņēma to. Un eh, beigu beigās viņa arī teica manai māsai, kāpēc tu neeji pie Liljans, nu, kā apustuliskās oblātes, jā. Um, tur ir labāk nekā kur tu esi. <laughs> Bet katrai sasaicinājums. <laughs> Klausies, pastāsti lūdzu arī par formāciju. <laughs> Vai tur arī ir labāk? Kad notiek jūsu formācija, cik tā parasti notiek, kā bija tavā gadījumā? Jūs saprotat, ka tu iemācījies arī itāļu valodu, ja? Sākumā tu runāji franciski un kā? kā? Jā, bet uh, eh, formācija notiek uh, valsti, kur mēs esam. Ā, tomēr. Jā, jā, jā. Aha. Bet nu, tā, tā sagadījās, ka bija trīs oblātes, kas runāja itāliski tur eh, kopiena Briselē, un tad, kad es dzirdēju, ko viņa runā, kā viņa runā, es atkārtoju, un beigu beigās es iemācīju itāļu valodu. Bet neprasi man par gramatiku, tāpēc ka <laughs> tur ir ļoti šoki. Uh, <laughs> tad formācijā man eh, nu, parastā ir tā, ka ir iepazīšanās ar institūtu un eh, ar kandidātu arī no, no institūtas puses. Un tas ir seši vai, vai gads, seši mēneši vai gads. Nu, man bija tā, nu, tā, ka es gāju katru mēnesi uz nedēļas nogalē. Nu, um, Brisele, tad um, jā, tāpēc, ka es dzīvoju gandrīz tālu no, no, no kopienas, uh, 200 uh, kilometri. Tad, bet es gāju reizi mēnesī. Tas bija arī tas um, um, nolemts ar vecākiem. Kā reiz mēnesī tomēr es varu. Un tad uh, nu, sarunājam ar mammu, kā tas būtu iespējams. Jā. Uh, Um, un tad uh, formācija man, nu, pirms formācijā man bija divi mēneši, nu, mārtā līdz mājā, tas bija tas iepazīšanas, <laughs> teiksim tā. Um, un tad uh, trīs gadi formācijā. Bet um, mūsdienās dažreiz ir ilgāk, īsāk ne, dažreiz ir ilgāk, nu, kā kurā reiz. Arī tāpēc, ka uh, tie mm, kandidāti, viņa, viņa palika savā darbā, piemēram, formācijas laikā. Jā, un, eh, un tad eh, redz, kā, kā katra cilvēka to, to veidu, un tad ir eh, pirmie uh, solījumi, un uh, mēs atjaunosim solījumi četri gadi laikā. Uh, solījumi un apsolījumi. Tāpēc, kā es teicu, mums ir trīs solījumi, kā parasti no nu, tad nabadzība, šistībā un paklausība solījums. Uh, Eh, un ir arī apustulātā apsolījums. Tas nozīmē, ka, ja tiešām mēs esam konsekrēti, mēs veltām, tas nav priekš tevis, bet tas ir, lai atdotu citiem cilvēkiem. Un tad um, pēc um, trīs gadi formācijām un četri gadi um, atjaunošanas katru gadu uh, mums ir mūžīgi solījumi. Bet vienalga, katru gadu mēs svinām savu derību ar, ar Jēzu, un tad mums ir tādas svinēšanas. Uh, Jā. Es, es arī pamanīju, mājaslapā lasīju, un nu, es arī redzēju, arī, man liekas, baznīcās, lai jums arī tāds īpašs tērps bija, eh, jā, liturģiskais. <laughs> jā, uh, un ir tiešām liturģiskais uh, tērps. No nu, katru dienu Parastam mēs eh, nestaigājām ar to, un kā kādreiz biskaps Bulis teica, nu nebūtu ērti autobusā arī, kā <laughs> ceļot ar tērpu. nu, tāpēc, tāpēc, ka mums ir arī plivurs un tad jā. uh, garāks. Tad. Um, nu jā, un tas eh, tērps, uh, tas ir tiešām kā uh, derības zīme. Eh, ar, ar Kristu. Un ir eh, divas krāsas, un man ļoti patīk, tāpēc, ka tas ir Marijas krāsas, nu, balss un, eh, un zira krāsa. Um, un, nu jā, kāpēc balss? Balta krāsa, tas atgādina kristību. Nu, kad mēs esam kristīti, parasti mums ir balss apģērbs. Tas ir jauns cilvēks, jauna radība. Un, un kad mēs jest eh, jam eh, institūta, tad mēs esam kā jauna radība. Un, un eh, zila krāsa, tas ir, ka mēs esam kā tilts starp debesīm un zemi. Un tāpēc ir uh, zila krāsa, uh, gaiša zila krāsa. Uh, un uh, plīvurs arī ir zīmē tam, ka um, mēs, nu, no, tas ir kā Marijas apmetnī. Nu, no, tas, uh, Eh, kas mūs eh, pārņem, kas mūsu ved eh, pie, pie Dieva, pie Tēva un zīmē, ka mēs piederam Kristum. Un mēs nesam to ne tikai, kad mums ir uh, tas um, apsolījumi vai solījumi atjaunošanas vai, uh, ka mēs svinām savu derību ar, ar Jēzu, bet arī katru mēnesi. Uh, mums ir nakts adorācija, uh, no nu, mēneša pirmajā ceturtdienas uz uh, piekdienā, un tad mēs arī uh, kā atgadinājums, nu, uh, lai neaizmirstu tomēr par mūsu derību. Nu, tas ir bieži katru, katru mēnesi, vai ne? Tāda, tāda adorācija mm -hmm. visu nakti un, un tajā laikā. Nē, nē visu nakti mm -hmm. nē, tāpēc, ka mēs esam laji. Ja mēs mm -hmm. negulēsim pa nakti, mēs nevaram eh, arī kalpot. Tas ir aktīva kalpošana arī ļoti, jā. Mm -hmm. Nu, mazliet, jā, jā to, jā, ko jā, Dievs jā. sūtā, tad... jā, tad, tad. Un mums ir tikai viena stunda, nu, Aha. no 11 līdz uh, eh, 12 naktī. Mm -hmm, katru mēnesi. Katru mēnesi, jā. Un ir interesanti, no, nu, tas ir arī, um, ehm, ka uh, eh, kustības locekļi, viņiem ir adorācija arī, uh, mēs nolēmām to kopā, adorācijas kapelā. Un eh, viņi izvēlējās tiešām ceturtdienu uz piekdienu, lai būtu vienoti, jā. Jā, saki, tu esi jau 20, vairāk nekā 20 gadus Latvijā. Un vai tās bija arī tavas ilgas būt misionārai, doties uz Latviju vai uz kādu citu valsti? Kā tas viss notika, kā attīstījās? Jā, es ilgojos pie tā, un jā, es e, izvēlējos, tāpēc, ka pirms, ka mēs iestājām institūtā, mēs izvēlāmies dzīvot kopienā vai nē. Un es izvēlējos, nu, toču dzīvot kopienā, <laughs> tāpēc, ka es gribēju būt e, par misionāri. Uh, Un eh, mums ir misijā Indijā, un es domāju, es, eh, es būšu tur. Um, un es ilgi teicu savu arī ģenerālu priekšniecei tajā laikā, uh, sūti man uz Indiju, es gribu uz Indiju. Un visu laiku viņa man teica, tava Indija ir Belgijā. <laughs> un tad bija tāds laiks, ka uh, trīs meitenes parādījās uh, uz misi, no rītā 7.30, kas mums bija Brisele, uh, Un tad um, mēs sadraudzāmies ar viņu, un, um, ar viņam, un uh, izrādās, ka viņa bija, viņas bija no nu, Latvijas, viņa gribēja iemācīties franču valodā un iestāties uh, Karmelu klosterī, tāpēc, ka mums nebija ikšilē uh, eh, klosteri tajā laikā. Tas bija 90. Uh, 9. gadā, 2000. gadā un tā. Un, uh, un tad um, ne, pirms tam jau. Pirms tam, droši, pirms tam, pirms tam jā. jā. 96. 5. Jā. un 6. gadā. Mhm. Un, eh, un tad eh, mēs sadraudzējāmies, un viena teica, kas, kas palika arī uh, klusterī, Karmela klusterī, viņa teica, kāpēc jūs nebrauksiet uz Latviju? Um, nu, ticībā ir, ticīgi cilvēki ir, bet mums ir grūti um, padot tālāk savu ticību. Mums nav te formēti cilvēki, kas var to darīt. Um, un tad um, es runāju ar eh, ģenerālpriekšnieci, viņa teica, ja tev nepietiek ar Brisele, tad pastaigā pa visu Belgiju, bet nu pagaidām uz Latviju ne. <laughs> Cik interesanti. Un tad... Um, bet bija tāds brīdis, kā viņa zvanīja mums. Un teica, vai jums ir vēl kontakti ar uh, Latviju? Mēs teicām, jā. Uh, tu teici, ka nedrīkst uh, braukt uz turieni, bet tu neteiksi, ka nedrīkst uzturēt kontaktu. Un tad, labi, tad sarunājiet, um, paskatīties, kad būtu iespējams braukt uz turieni. Un tad mums bija kontakti arī ar daži tagad priesteri vai bīskapi, uh, Uh, bet tajā laikā semināristi, nu, tā kā Edgars Sakuls vai Andris Kravalis vai nu, citi. Viņi arī franciski runāja, vai ne? Nu, jā, jā, um, uh, caur vienu prīsteri no, no Francijas viņi iepazina mums uh, Belgijā. Nu, draugs, kas ah, jā. kopīgs draugs, Jean-Pascal Duloisi. Um, viņš teica arī, um, saku Edgaram, um, Nu, tur, tur Brisele ir kāds centra par sanktitāti. Mm, tev jāiet tur un redzēt, ja tas nederēja, to arī Latvijai. Un eh, pirmā reize viņš bija, un tad uh, veda arī pārējie, kas bija uh, eh, semināristi tur Venaskā. Un tad uh, mēs pavadījām mm, parasti Ziemassvētkos un uh, Lieldienās kopā Briselē un tā. Uh, Un tad um, Edgars uh, teica, nu labi, jūs vēlaties nākt, tad būtu labi iet sveicelojumā. Nu, jā, protams, rietumu cilvēki sveicelojumā kājām, nu, izaicinājums, jā. <laughs> <laughs> Eh, no, tāpēc, ka rietumu uz eh, sveceļojums tas ir ar mašīnu vai ar autobusu, nu, bet kājam nē, no retā. Tur nebija pierasts tā praksa, jā. Nē, nē, jā, nē, nē. Jā. Un tad um, mēs gājām, nu, ne no nu, Liepājas pirmā reize, nē, bet nu, tomēr no nu, Rīgas, jā. Un uh, tad uh, vadījām arī katekēzi, un tad uh, Edgars tūkoja un tā tālāk. Un, um, bet tas bija tiešām dieva aprecību nu, es uzsveru to. Um, tāpēc, kā bija iespējams iepazīties ar, um, ar cilvēkiem, ar dabu, um, ar biskupiem, kad mēs bijām Aglonā. Un tad, um, un no turienes tad uh, sākās visu apustulātu šeit Latvijā, tāpēc, ka mēs satiekām ar biskupiem, uh, mēs teicām, kas mēs esam, ko mēs varam piedāvāt, un tad viņi aicināja uz um, uh, Eh, vasaras eh, formācijas kursus, kas bija tajā laikā. Es atceros, es man liekas, pat satiku jūs, un es pat uzdāvu, uzda, uzdevu jautājumu jums kādreiz, jā. <laughs> un tas bija 90. gados, 96. 7. jā, jā? 7. Mm -hmm. līdz 2000, jā. Un tad jūs katru kādu, kādu laiku, nu jā, klausās? Nu, jā, jā, bet tev ir aicinājums tad eh, pajautāt, jā, dot <laughs> jautājumu. man bija aicinājums arī tev pajautāt, kaut ko es par Mariju jautāju, es biju luterāni to rīt, un es tā kā pārjautāju par Mariju, un jūs man atbildējāt. <laughs> es jā, piedalījos arī tajās formācijas dienās. mm -hmm. Bet tas bija jāveic arī, un es nezināju, mēs nezinājām to, kad, kad bīskapi piedāvāja, bet tas bija veids, kā iepazīties ar daudziem cilvēkiem. Brīnišķīgi, mm. un arī tā ideja par svētceļojumu, ar ko sākt, un pēc tam arī Jā. šīs formācijas dienas, kas tik mm. vērtīgas. Jā, un tad jūs braucāt katru gadu, Jā. kādu laiku? Mm -hmm. un... U, vienu mēnesi. Kāpēc? Mm -hmm. Tāpēc, ka ir četras diecēze šeit Latvijā, viena nedēļā katra diecēze, tad uh, viens mēnesi. Mm -hmm. Un, un tad um, no turienes rodas idejas, no, nu, bet vajag tomēr pastāvīgi uh, veida būt. Um, un uh, tad... Uh, mūsu ģenerāla priekšniece prasīja man, un es teicu, protams, <laughs> es tikai to gaidīju. Un um, bija arī viena oblāte, kas bija uh, tajā laikā Romā, viņa kalpoja diminētajā mājā, un, uh, un tas ir rita, tā ir rīta, un tad uh, viņa prasīja arī viņai. Uh, Vai tu vēlas uz Latviju? Un viņa teica, jā, um, viņa dzirdēja par Latviju, un tad uh, eh, jai patika, un tā. Un tāpēc arī mēs bijām šeit uh, uz eh, dažiem mēnešiem, pirms tam sākumā ziemā. Lai, um, lai redzētu, kā rīta var izturēt. No, nu, es biju pierasta pie, pie ziemas. Ja viņa nav Maltas vai ne, cits klimats pilnīgi. No, nu, jā, jā protams, nedaudz cits. Un, protams. un arī Itālijā, kur viņa bija, nu, nebija sniegs jā. vairāki mēneši un tā tālāk. <laughs> Un, nu, un tad jā, mēs palikām tā. Nu jau vairāk nekā 20 gadi, drīz jau būs 30 droši vien. <laughs> jā. <laughs> jā. Mm -hmm. Kā šobrīd izskatās jūsu ikdienas kalpojums šeit, Rīgā? Eh, dažādi noteikti gadu gaitā tas ir arī mainījies. Sākums bija noteikti pilnīgi citādāks nekā ir šobrīd. Jā, <laughs> Tieši tā, jā, jā, jā. Sākumā mēs eh, daudz ceļojām. Ceļojamies no, nu, eh, gan, gan Rīgā, gan ārpus Rīgā. Uh, Tagad, kopš mums ir centrs, mums ir, mēs esam vairāk pastāvīgas, teiksim tā, un pēdējā laikā mums ir arī daudz ārzemnieki, jā, un mēs uztveram, ka tas ir tieši tiešām arī dievam, dieva aicinājums nu, kalpot viņiem un uh, blū, būt klātesoši dažādos veidos. Nu, ne tikai uh, um, ehm, garīgā ziņā, bet arī konkrētā veidā. Nu, palīdzēt ar, ar dokumentiem, vai ar valodām, vai um, daudz, daudz e, dažādi veidi. Um, un, um, bet arī um, tā kā kalpošanas katru, katru dienu un katru nedēļu ir e, tikšanās ar e, jauniešiem, ar sadarinātiem, ar pāriem, ar ģimenēm. Uh, eh, tad ir svētdienā skolā, tas ir vairāk sestdiena svētdiena, bet uh, eh, svētdienā skolā uh, eh, un ar ārzemniekiem ir tiešām daudz bērni. Mums būs 17 uh, bērni pirmā komunijā, uh, 19 uh, iestiprināšanās būs uh, maijā mēnesī, tad uh, ir ko darīt. Un tad... Um, Bet es domāju, ka tas ir Dievs, kas piedāvā, un mēs nevaram atteikties arī. Uh, Um, mums ir arī koris tagad, uh, ārzemnieku koris, un sākumā bija 5-6 jaunieši, jaunietes, meitenes, bet tagad pievienojas arī zēni, un ir vairāk nekā 20, jā. No koris dzied baznīcā kādā? Jā, eh, Magdalēna baznīca misē angļu valodā Aha. vai vietnamiešu valodā. Bet arī. es arī nejauši iekļuvu vietnamiešu misē lieldienās. Uh, Es biju ļoti aizkustināta. Tas bija viens jā. varans koris, nezinu, tas pats, bet ļoti iespaidīgi. Tas ir tāds pats, jā. Tas pats ļoti. Jā, jā, jā. jā. jā. Mm -hmm. Un tad viņiem ir mēģinājums katru nedēļu pie mums un tā tālāk. Tas ļoti, ļoti iespaidīgi. Es gribētu to pajautāt. Uh, jūsu ikdiena ir ļoti darbīga. Nu, katru dienu Jā. kaut kas notiek apstulāts un tā. Bet kā saglabāt līdzsvaru starp tik darbīgu apstulātu un rūpēties arī par savu garīgo dzīvi? Jums ir kādas rekolekcijas, formācijas dienas, un kāds padoms, un kā, kā tu to dari? Protams. <laughs> Un tas ir tiešām centrs, tas ir tas um, centrālais pilārs, uh, eh, lūkšana, uh, eh, satikšanās ar Dievu, pastiprināt savu uh, saikni ar Dievu. Bez tā mēs nevaram darīt neko. Ja mēs nesmelsim e, uh, no, no Dieva mīlestības, mēs nevaram dot to tālāk. Un, un tas ir tiešām tas kanāls, no, nu, um, ka, kas, kas veido, un es runāju no starp uh, debesīm un zemi. Tad uh, mēs saņēmām Dieva mīlestību un mēs varam dot to tālāk. Un, protams, Nu, ārpusē var, var šķiet, ka ir daudz ko darīt, ko mēs darām un tā tālāk. Um, bet mēs tikai atbildējām uz to, ko Dievs piedāvā. Un tas nozīmē, ka ja viņš piedāvā daudz, nu, ko darīt. Tad mm, jālūdzas, lai viņš dot uh, eh, spēku to izpildīt un viss. Jūs izziniet un sakiet jā. Jā, jā. jā jūs bieži sakiet, tā. jā. Uh, bet, nu, tā kā, kā režīms, teiksim, tās starpēdienas mums ir um, ikdienas lūkšanas un tā um, ehm, personīgas vai kopīgas lūkšanas, tas, tas ir atkarīgi arī no eh, kā, kā Bētāņā ir veidota. Šeit Latvijā mēs esam tikai divetā, mums nav um, darba ārpus, eh, ārpus baznīcā vai um, No tikai privātās stundas, eh, valodas stundas ir. Um, bet um, tad mēs varam um, nu, saskaņot, kā mēs uh, lūdzamies kopā laudes vai vesperes un tā. Un, uh, eh, bet uh, nu, noteikti un no rītā mums ir raksturīgs uh, mise, svētā mise no rītā, lai um, saņemtu iedvesmu uh, uz visu dienu un uh, arī um, individuālā lūkšanā. Nu, tas ir adorācija vai. Mm -hmm. Un vēl noslēgumā, kādus ieteikumus jauniešiem, kuri domā par uh, divam veltīta, iespējams, de, iespējams divam veltītas dzīves izvēli? Uh, tev jau pašai bija arī tāda laba pieredze, ko tu darīji, var, vai varbūt vēl kaut ko pielikt klāt vai atņemt? Um, atņemt, es nezinu, kas, tā, kas darbojas ar mani, varbūt darboties ar citu cilvēku, um, bet noteikti um, nu, taisīt personīgu režīmu starp pēdiņas. Ja? Um, ehm, es vakar runāju ar vienu meiteni, un viņa man teica, nu, Tu man teici, to pirms sešiem mēnešiem es vēl nedarīju, bet uh, tagad es taisīju to kā savu programmu. Un es ieliku arī lūkšanu tajā programmā. Man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgi, ka, uh, ka būs ne tikai satikšanās ar citiem cilvēkiem, bet arī ar Dievu uh, katru dienu. Un tad, un paliks uzticīgs tam. Bet uh, ir arī svarīgi man šķiet, uh, Eh, atras uzticīgo palīgu. Vai tas ir garīgais tēvs, vai garīga māte, vai, vai draugs, nu, vienalga, kas, kas var, ar kuru eh, var dalīties par to, ko, eh, ko dzīvo savā garīgā dzīvē. Un, protams, ieklausīties uh, Sveta Garu, tāpēc, ka viņš runā, viņš turpina runāt. Um, lai, lai būtu bi bībelē blakus un eh, cilvēki, kas var arī palīdzēt izprast, kas notiek eh, tajā, tajā bībelē vai tajā evangelijā. Nu tā, jā. Bal jā. Jā, paldies. Vēl, vēl, nu, vēl viena lieta, kas ir svarīga. Jā. jā. Ne tikai jauniešiem, bet arī eh, mēs kā, kā konsekrēti um, – vienā oblātē no Amerikas bieži vien man atkārtoja, God is God and you are not. Un es domāju, nu, Dievs ir Dievs un tu neesi. Ja? Uh, bet ļoti labi skan angliski, God is God and you are not. Um, kāpēc? Tāpēc, ka, ja mums ir daudz ko darīt, mēs varam ielikt sevi centrā. Jāatgādinās sevi, nu, man, Es nezinu, jums eh, tas ir varbūt eh, dabiskais, ja? bet man jāatgādina sevi, ka Dievs ir Dievs, un es neesmu Dievs. Un es varu darīt daudz ko, tāpēc ka Viņš man dod spēku to izdarīt. Un tāpat ar jauniešiem, uh, nu, jauniešiem um, nav jābaidās no, um, no atbildē uz, um, uz Dieva aicinājumu, uh, Uh, dievs paliek Dievs, tu esi instruments un Viņš tevi sauc. Viņš dod arī spēku izpildīt to, ko Viņš prasa. Paldies! Oblāta Liliāna, <laughs> Liliāna <laughs> par tavu liecību, uh, un tu arī pastāstīji, ka aicinājums dzimst no mīlestības. To es tā sadzirdēju, paldies par taviem ieteikumiem, liecību. Uh, Uh, un arī šobrīd apstulētā es saprotu, ka jūs jau bieži atceraties šo te, ka nu, tā jūsu darbošanās un darbība, kalpošana ir atbilde uh, viņa mīlestībai, jūsu būšana ir atbilde viņa mīlestībai. Paldies tev par šo laiku! Paldies jums par šo iespējumu! Jā, mīļie radio klausītāji, mēs vēl šogad tiksimies nākamajā mēnesī, 23. maijā, lai atkal kopā runātu par kāda cilvēka nākamā viesa ceļu uz aicinājumu. Un tā būs iespēja arī kopīgi pabūt un pārdomāt par aicinājumu. Tiksimies tad pēc mēneša. Visu labu, ar dievpalīgu, lai jums skaista diena! Ar dievu! Ar dievu! Izskanēja raidījums Aicinājuma ceļš Dievam veltīta dzīve